arratsaldeon eta ongi etorriak herri hotxakera, ongi etorriak mundu hotxakera. eta irrati entzuten ari zarete laroita beratzi puntu zazpi eta laroita mar puntu bost fm eta astero bezala ordu hauetan e, bantxeta irratiaren irratsaio internazionalista duzute. Gaurkoan gainera gonbidatua dugu gurekin eta agurtuko dugu jada, Ratsaldeon, segmen? Arratxaldeon, dineri. Ongi etorria saio honetara, urrengo orduan hemen izango zaitugu, e, Amnistia Internazionaleko kidea zara eta berro eta urte egiten ditu eragile honek beraz guzti honetan zitze egingo dugu Eta horretaz gain ere beste kontu batzuk izango ditugu Bruselara juten saiatuko gera, zerenan e, bueno, lagun bat dugu, korrespontxala saio honetakoa, eta kontatuko dizkigu ba, Europan barna ba, azken berriak edo. Dena den esaten nuen bezala saiatuko gera, zeren euskalo telefono hartzen digun ala ez. Baina, bueno, behintzat eh, guk saiatuko gera, eta behintzat ere, ba, hemen daukagu segmen amnistia internazionalari buruz hitz egiteko. Beraz guzti hau, rengo orduan hemen antxeta irratian, pausu mediak egoizten dituen saioak, badakizute, mundu hotxak. gaian, gaurko gai nagusian e, sartzen gutxinaka, esaten izuen hemen daukagula Germen, bera Amnistia Internazionaleko kidea da, bulegoko baionakoa hain zuzen, arratsaldeon hon berriz ere. Arratxalde Eta bueno, esaten genuen, berrogei tamar urte egiten dituela Amnistia Internazionalak, Eta horren inguruan hitz egiteko, bergoi garren urte urren honetaz, baina baitare, bazuen eh, lanaz eta ibilbidaz hitz egiteko, hemen zaitugu, beraz ongi etorria. Eta nien duzu, ba, gaitezke, mm, pixkat hitz egiten orokorrean amnistia internazionala, seguruenik gure entzule gehienak ezagutzen dutela, eta lehen e, eh, basaio hasi baino lehen eh, esaten genuen, e, jende askok ezagutzen duela amnistia internazionala, baina akaso ez dakigu hainbeste nolako funtzionamendua duzuten, nolako lana egiten duzuten, beraz, ea guzti hori lortzen dugun gaurkoan argitzen. Orduan, e, ba ez dakit, aurkezpen eh, txiki bat eh, egiten alduzu zuen eragile honetakoa? Bai, errandu zumezela, Mikel, uh, izen ez bederen ezagutua da Amnistia Internazional, meien behar bada ez uh, bere lana nolakoa den edo ara, izaitea zer duen. mugimendu bat da mundu zabalean edatua dena hoita mar behinu gehiago herrialdeetan. Da. Orduan, eta hiru milioi eh, edo kide edo uh, sustenguak ditu, bere ekintzetan. Eta sortu zen duela beraz berroita hamar urte, Ingleterran, Londresen, abokado bat, uh, deitua Peter Benenson, ara, abokado batek uh, zuen Euh, Numbeit berrietan euh, bi, euh, bi ikasle, bi ikasle portugalen preso eman zituztela, beren basua ara, altxaturik askatasunaren Bon, itadura. orduan, dei observer pour, for, for, the forgotten prisoners, ala, Eta hola hasi zen beraz, batzuek eh, urte zuten, bon, uh, uh, utopista zela eta etzuela lan hori egiten ahal, eta azkenean bildu ditu militanteak eta gero eta gehiago, eta orai berroita amar urte berantago, beraz, hiru milioi iramundu zabalean lan egiten dugunak. Beraz, bi preso politikoen askatasuna eskatzen, hasi zen mugimendu hau, gaur egun e, hildo desberdinak, lan hildo desberdinak dituzute, zeintzu dira lan hildo Bai, ba, emeki, emeki, bina laster hasi zen uh, torturaren aurka lana eta gero uh, e, erio zigoraren kontra ere, ora emeki, emeki, edatuz, bina beti uh, giza eskubide um, politiko uh, erburuz hasi eran. Eta gero emeki, emeki, uh, ez du hain aspaldi, 2000 an Dakarreko kongresu batean, eh, konsei internazional, hola, biltzen dena, bi urtetarik, orduan deliberatu dute amnistia internazionalek lan eginen zuela ere, eh, eskubide sozial eta ekonomikoen eh, uraketen eh, aurka ere. Ara, hori hasi dugu. Eta hori akaso da, bueno, esan duzu hildo berriena dela, eta akaso bai. ez ezagunena, ez? Zer dira eskubide sozial eta ekonomikoen urraketak. Akaso adibideren bate eh, ematen aldi guzu? Mm. ez ditugu denak, eh, biztan da gure lanean behinan. Ara, zer nahi gizaz, bada eh, alako eh, nola erran konbentzio bat, Uh, pakt, uh, bat deitu konbentzio bat uh, nazioartekoa delako eskubide horietaz da orduan, Eh, lan egiten dugu inan konkretuki, bi etxemplu, berrikitan asiagira, uh, eh, asiagira lanean, Um, nola egin, beren uh, etxetik edo bizitokitik uh, kanporatzeak, hori Egiptan eman dezagun, um, etxola edo bakizu, ora, hauzo eh, bobre batzuetan bizi direnerak eta horiek kanporatzen dituztelarik hori Egiptan egin dugu lan eta Afrikan beste tokietan, beste lurraldetan ere. Behinan ezagutuena da gure lana uh, Shell eh, enpresari buruz zenta um, Niger deitu delta delako hortan uh, petrolarekin Shell enpresak denak zikintzen ditu eta hanbizi diren eh, populuek ez dute ez arraintzarik egiten al, gehiago ez arraintzan hartzen, ez uh, lurra ere zen zer eta denak petrola zikinduak dira. Hori, ari dugu orai ere lan hori eta baditu alako txartela batzu igortzeko eh, shell enpresari. Hori, orai egiten duguna, behinan um, diadanik egina eta ongi bukatu dena, Eh, eh, indian zen eta ango populu, eh, bon, nola egan, populu ez ezaguna, lez adibazi, deituak dira, bon, adibazi horiek dira, populu gutitu bat, eta direnak, eta beraz, aluminiunaren inguruan lantegi bat eta ere eta ere eh, nola ejan mina bat, ara, horiek nahi zituzten edatu, handitu, eta azkenean um, guk, af, eh, Amnesty lagundu ditu hango jendeak jadanik lanean uh, ari baitziren, hori buruz, eta gu, Amnesty Internationalen laguntzarekin, ez dakit, bon, uh, bizpai hiru egun mila txartela joiten dira orduan, eh, eta... Indiako gobernamenduak azkenean ara geldiara zidu eh, edatze hori. Beraz, eh, borroka, borroka handia eramaten da eta batzutan ere barrakasta handiak lortzen dira, esan duzuna adibide horrena. Beste adibide polit bat aipatu didazu ere bai eh, saio hasi baino lehen, E, okerrez banago benineko kazetari baten kasua kontatzen guzu adibide hori zeneiko gaina zurei konkretuki pertsonalki ere bai e, eragiten dizuna eta oso politeru ditu zaidan. Hala, bai, eta onki garria, eh? bai, e, lehen aldia olako gauza bat gertatzen uh, zaukula edo eni bedere. Bai, ez da, eh, benen behino, oraino, benen Uh, gutiago ezagutua da oraino Burundi, Burundi da. Behinen arras uh, lurralde tipia, bakizu bada Kongo eta um, Ruanda ere, eta Ruandaren uh, eh, egoaldean, azpian da, hori, buhundi. Me oso txikia, hiru, eh, sortzi uh, milioi eh, jende dira, bizi guti. Bon, guk lan egiten dugu, baionako taldeak, eta etortzen dira ere militanteak unat, eta gu harat ere, hiru aldiz. Eta orduan, um, hango kasetari bat, Jean-Claude Kavumbagu, uh, ezagutzen zena, preso zen... Euh, duela euh, zon bat orai, hamar uh, hilabetez, eta bakarrik, bakarrik opinione batengatik uh, bere kaseta zuen interneten, eh, netpress deitua, kaseta bat, eta idatzi idatzia zuen kritika bat, ara, badakitzusen zer bidan, behar bada ez dugu hastirik dena erraiteko, kritika bat, bon. Eta um, mm, gobernomen, bai, polizia bereziki. Eta orduan preso horrentzat, eta ikusi behar dira hango eh, presondegiak, eh? harri-garriak, mm, pinba deitu eh, presondegian. Eta mm, beraz hori da, ara animaleko liburu untan, urteko, 2000 urteko txostenan du amnestik hori haipatu burundi, Jean-Claude Kavumbagu, preso zen oraino, ara uh, urtearen bukaeran. Eta igori, haipatu dut, Baionako prentsaurrekoan hori, kasetarier, eta ango prokuradoreak nahi zuen orai, eh, betikotz preso, presoan, preso utzi. Bon, eta orduan, idatzi dut, uh, dut mail bat eh, horren aneiari, Jean-Marie Vianney, ara, izen tipia, uh, eh, bagu, beraz, eta errandiot, ipatu dugu zure anaiaren, ara, bon, hori uh, preso emaite hori, eta beraz, uh, agur, uh, beraz eh, zure mm, anaiari gure partez, eta hola. Eta erantzuna dindaut bere ala, e, gauza harrigarria da Germen, zuk aipatu duzu ostiralean eta egun berean, maiatzaren amairuan beraz, uh, azkenean tribunalak aske utzi du, Bon, Juliatu dute, alere, eh? eh, opinione, eh, ez dakit nola egiten delito bat, eh, delito opinion delakoaz. Ebe inan alere ateratzen da, eta amari labete eginak ditu diadanik. Eta hori harri-garria zen, eretzat, ora, beraz, eh, Jean-Claude eh, Kavumbagu neoketzuen uste eta aski atiratzea eta bere ala igorri dut eh, berri ona eh, gure taldeko beste militanteei, Pariseko eta Londreseko arduradunei eta ara gu ginen lehenak horren jakiteko. Eta adibide horrek ere bai eh, irudikatzen du Amnisti Internazionalaren e, beste lan bat izango zen prentsa askatasuraren aldekoa, ezta? da? Bai. Bai. E, beste lan bat ere aipatzen genuen elkarrizketa hasi baino lehen, e, izan daitekela emakumearen eskubideena, eta horren arira ondo iruditzen bazaizu, jarriko dut, bazuk zeuk e, ekarritako e, abesti bat edo CD bat, Women of Africa, ema, mm. Afrikako abest, e, emakumeen abestiak, beraz entzungo dugu abestitxoa, eta ne bauzu abesti entzun eta gero, itzein dugu lan hildo honetaz ere bai. Antxeta izatea iru ubebikoitza erriotxak.info iru Women of Africa, Afrikako emakumeak eh, zedetik ateratako abestia entzuten ari gara. Judith Sepumaren Lutzefil Mang. Eta bera, ba, ego Afrikakoa da. ba, mundu hotxaken eh, gaude, antxeta irratiaren sintonian laro gaita zazpi eta laro gaita mar puntu en Eta gaurkoan gurekin Germen eh, dugu, Amnistia Internazionaleko kidea, Baionako bulegokoa eta amnistia internazionalak e, berrogeita mar urte betetzen ditu eta horren arira ba, gaurkoan basaioa eskintzen ari dugu gai oneri eta abesti hau entzun baino lehen esaten genuen ba, emakumearen eh, edo emakumeen eskubideena izan daitekela beste lanildo bat Eta berrogeita mar eh, urte hauetan, azkenean, bilaka erabate eman da, evoluzio bat eman da. igual hasi erabaten ba, eskubide bezala ulertzen ez zirenak gaur egun e, bai eta horrek egiten du ere bai e, ba, lan hildo berriak eta erronka berriak martxan jartze Amnistia Internazionalan, ez? Mm-hmm. Bai, e, badu jadanik zonbait urte abiatu dugula eh, kampainak deitzen dira eh, Amnistiren lan eh, lan hildo berri horiek eta kampaina bat, beraz jadanik duela zonbait urte lehenik izan da txosten bat modu zabalaz, eh, emazten kontra aurkako erasoetaz, eta geroztik eh, errialde mm, bako txak eh, ukandu bere, ara, txostena edo hori, ikerketa hori, eta asko badira, ez dakit, zoin aipatu lehenik, izan zen eh, eh, Espainiako kasu bat eh, eskuale, ego gertatu zen bat ere, bazen lehenik lehen kasuetan, hola, eh, impunitatearen uh, buka arazteko hori da eh, eh, problema. Beraz izan zen, eta Francia zere, eh, ateratu ginuen eh, txosten bat eta lan egin, leger buruz ere maiz lan egiten du amnestik, legen... legen uh, aldatzeko, eh, bederen, baina ere kasu pertsonalak ere, biak ara, elgarrekin, eh? zaila da espikatzeko binen legeen hobetzea eta ere eh, pertsonal eh, ba-, kasu batzu. Orduan, emaiteko eh, emeiteko etxemplu batzu gure eh, gure herrialdeak eh, kanpo, izan azken eh, asket txostenetan zen bat, eh, ah, nora egiten da antzia dut, eh, Cote d'Ivoire, Euskeraz ba, ikusi du jadenik prentsan, berdin du, antzia dut. Kote eh, d'Ivoire edo gaztelera eskosta de marfil, beraz, ulertuko ara, gaitu ara, Beraz, uh, orai bukatzen ari da, behinan, konflikto hortan, uh, gauza bat ahantzi dute maiz uh, kasetariek aipatzeko, milaka emazteak bortxatuak izan dira, bortxak eta horiek, eta ziren armabat arma bat, hein? besten, enfin, etxaiaren, uh, bezala, hein? Eta hortaz, um, bat beraz, amnestik uh, eh, ateratua zuena eta igorri ginituen eh, gutunak eta gutunak. Behinan, uh, mementuan ez da izan ez uh, inkesta seriosik, ez lanik hortaz. Eta nazio batuek ere uh, ateratu dute hortaz txosten bat. Bon, ara, etxemplu bat, eh, eta beste asko, eh, eh, Kongon ere, Republika Demokratikoan, eh, zenta bi Kongoa dira. Eh, gauza bera, eh, gauza bera, eh, milaka emazteak, aurrak ere gizonak gutiago, behinan eh, milaka bortxaketak, eta beti gauza bera, eh, eh, gerlako, gerlan eh, arma bat bezala. eta hortaz ere bat dira, eta orai iduriz badira eh, nazio batuek edo tribunal, tribunal, nazioarteko tribunalak, delako kurpenal internazional horrek. Eh, hori asia da pixka bat, hein, zonbaiten, zonbait um, eh, irresponsableen uh, juiatu nahiz. Hortaz, kongon, bereziki, ah, boliko da. Côte d'Ivoire, hala, boli kosta. Ba, eh? nik ez nun eh, entzun inoiz uste dut. Eh, uste dut, be, bai, ikusi dut egun batez prentxan, eskual prentxan. beraz, Kongo nire binan, bon, biziki emeki emeki, gauzak ez dira hain antzatzen. Eh? Bon, behinan, lan biziki garantzitsua da guretzat. Ah, Mexikan ere, antzen nuen, E, hiru iru egun edo gehiago emazte bakizu e, erailak izan direla eta desagertuak, eta hortaz ere lan egin dugu binen zaila da eta pausuak guti, haintzinatzeko e, guti. E, mhm. Beste arlo garrantzitsu bat, eta akaso igual entzunena Amnistia Internazionalaren lanean izango zen eriotza zigorra eta torturaren aurkako lana, ez da? Bai, Bai. E, torturaren auka, uh, e, aski goizik zenta e, laster amnesti sortu zelarik urte gutiren buruan izan ziren diktaturak uh, Txilen eta horiek eta ortu, orduan presoak torturatuak ziren eta ara ameki emeki uh, uh, amnestik lana zabaldu du realitatea latza zelako eta... Zeta holakoa. beraz, um, uh, hori ere, uh, sartu da, erio zezigoraren aurka berantago. Berantago, eta entzun dut, uh, etzela, in, fen, uh, zaila zela, batzutan, militante guziek, orduan ez zutela ulertzen, eh? zergatik behartzen eriotze e, zigorraren aurka lan egin, eh? emeki, emeki. Eta mm, ikusiko duzu zure prentsa utzi da hostian, eta badira, mm, eh, badituzu hor eh, datuak, zonbat, uh, zonbat oraino den mm, tortura, uh, urte du lauro goita emezortzi, Eh, herrialdetan dela, biziki jobera, eh, biztan da, bof. Eta gero, eriotze eh, zigorra, eh, zegeroaren aurka, hor badira alere pausu batzu, orai, bizka bat hobetua obetua da, um, nola ezan, bon, arlo hortan bederen, gauzako hobetu dira, zen eta mundu zabalari so eginez, erdia behin gehiago, eh, uh, orai ez dute, edo legean eh, ez dute gehiago erriotzi zigoja, edo konkretuki ez dute aplikatzen, batzutan eh, hori uh, da, eh, moratuar uh, delakoa, edo, hola. Hortan bada ale eh, hain uh, zinatze bat. Eh. Eta saioaren hasieran elkarrizketaren hasieran hitz egiten genuen eh, amnistia internazionalaren funtzionamendua, ba, kaso ez dela oso ezaguna, edo behintzat eh, amnistia internazionala bera bezain ezaguna. Eta saio hasi baino lehen ni galdetzen izuen, e, eh, galdetzen izun e, eh, ba, pixka bat itzeitea Euskal Herriaren inguruan. Eta esan didazu, ba, gauza bat nik nekiena eta funtzionamenduari dagokiona, eta nik uste askotan ba, ez dakigula hori e, funtzionamenduan hori daukazutela. Nago bueltaka horren inguruan nahi dudalako zuke mm. esatea ba azkenean e, partikularidade hori, ezta? Bai, zenta, eh, eh, mundu zabalean da amnesti, eta orduan uh, bulegoak dira Londresen, bulego nazioarteko bulegoa Londresen da, eta bi, um, bi zati ezberdinak badira lanean, amnestien lanean, elgarri lotuak binen, lehenik ikerketa, eh, delako giza eskubide guzien eh, um, uh, urratzeak, eh, urratzeetaz eh, ikerketak egiten dituztenak, eta gero, gero militanteak eta um, gero beraz ekintzak, eh, gutunak eta horiek eh, eh izenpetzeak eta horiek. Bina, ikerketa da egina eh, pertsona berezi eh, batzuek egiten dute. Eh. Eta ez dira, kasi denak Londresen dira, Eta, bo ba, ez dira, ini, zen eh, berre honbat uh, eh, orotara, binen mundu zabalaz lan egiteko. Ba dira, mm, Parisen ere, eh, Afrika, Afrika uh, Francesa uh, mintzatzen duenaz, eta beste, Afri, Kampalan ere badabulego bat, eta hola, guti, munduan, bestenaz gehienik Londresen, eta nola egiten dute lan. Batzutan, joiten dira, herrialdetarat, delako horiek, le xerxar daitzen ditugu frantzesez, ikerlariak, eh, joiten dira herrietarat, ba, eh, urteko txosten hortan agerita, eh? Espainian izan dira, bon, ara noiz diakinen eh, duzu, frantzian ere, edo nu nahi munduan, edo batzutan ez dira sartzen ahal, eh? mar uh, luraldean eman dezagun ez dira sartzen uh, ahal ere, eta bezan lan egiten dute beraz, edo lujaldeetan gobernamenduak ere eh, gobernamenduekin ere topaketak bat dituzte, edo kasetak eh, irakurtzen, edo edo um, ieslariak, eh, er, ere eh, toki batzuetako, ieslariak, errialde batzuetako, ere horiekin mintzatuz eta hola lan egiten dute. Eta gero, lan hori egin eta, eta hori lan hori agertzen da beraz eh, urteko txostenan, eta gero em, ekintzak beste batzuk egiten dituzte, ikerketa hortarik, ara, teratzen dituzte ekintzak. Edo em, akzion daituak deituak badira ekintza batzu, e, eh, bizki laster behar direlarik asko gutuna, eh, norbait torturatua delakotz, edo desagertua, edo olako. E, ostian aipatu dut... Jean-Claude Kavumbago, binen ara, egin intuen joan den uh, neguan, eh, asko, eh, horri um, buruz, horren kasuari buruz, hori edira akzion urgent, edo bestenaz, um, eh, enpreser edo erran utamezela edo gobernamenuera. hori dira ekintzak, baina guk ero eskualerriaz, preseski. Ez dugu guk ikerketarik, ikerketa egiazkoa sakona egiten, biztanda, eh, berriak igortzen ditugula, eh, prentsan agertzen dilarik eh, eh, kasu batzu, eh, eh, ara, giza eskubiden urraketen inguruan edo hola lotuak gure iduriko igortzen ditugu. Baina eh, ez besterik gero behar dira eh, familiek eta abokatuek bereziki dituzten eh, dosierak, hori dira, amnistik lan egiten du beti uh, juridikoki, hein, lege, nazioarteko legeak ditu, uh, nola ezan, um, eh, bere lana oinarritua da, hortan, lege, uh, nazioarteko legeetan, giza eskubideen, giza eskubidea buruz, hein, diren legeetan. Dorduan ara, behar dira dosierak, abokatuenak, eta prentsa ez da aski, ez da aski e, beste atxeden bat e, egingo dugu eta beste ba, musika bat entzunez, zuk ekarritako beste proposamen bat, Le Trio Joubran. Mm. Igual entzun baino lehen, e, esaten aldi guzu zergatikan ekarri diguzun musika hau. Bai, eh, hiru anaiak dira, eh, e, trio Joubran, ben Joubran anaiak beraz, eh, frantzian bizi, orai, musikariak, eta palestinarrak. Eta amnesti internazionalek beste asko konflikto eta bezala lan egiten du ikerketa, eh, badira han bi ikerlari beti, eh, Palestinan eta Israelen, eta um, erreiten nuen impartzialtasuna agertzen dela hor amnestiren lanean, zer eta biztanda salatzen ditu uh, eh, palestinarei, eh, dretsoei edo eskubidei egin uraketak, e, preso emaite administratiboak batzutan tortura eta olako asko. Eta ere, gutxi dira, binen alere, e, Israeldaren, e, Israeldarek jasaiten dituten dituzten ere e, uraketak e, talde armatu batzuek igorzen larik, ara, eh, leher gailu batzu, hein, eh, Israel erat, horiek ere. Gutiago bali badira, ere, halere, imparzialtasuna hori da eh, bi aldeetan gertatzen direnak selatzea. Goldstone eh, delako nazio batuetako eh, arduradunak egin zuen txosten bat, eta amnestik onartu zuen minangeroztik, eh, Geroztik, eh, ez du gauza bera erran, binen eh, amnestik gauza bera erran zuen, orduan eh, lehen, lehenik ateratu zuen eh, txosten hartan, binen badira ikarlariakan. Eta hori da zaitasuna, zenta beti kritikatua dira alde guzietarik, zen eta hori da impartzialtasunaren uh, zaitasuna. Beraz, le trio jubraen uh -huh. musikarekin usteen zaituztegu, horrengo minutuetan. ahotsak entzuten ari zarete antxeta irratiaren sintonian eta momentu honetan Le Trio Joubran talde palestinarraren musika. Eta saioaren e, ba, erdi aldea pasadugu jada. Germenekin gaudemen, amnistia internazionalaren inguruan mintzatzen eta dikan gelditzen zaizkigu ba, kontu batzuk kontatzeko hemen antxeta irratian, laroita zazpi eta laroita mar puntu bost en Eta batez ere, ez dakit orain edo pixkat bukaerarako utziko dugun, baina e, eh, Amnistia Internazionalak berrogeita urte ospatzen ditu, eta ospakizunak egongo dira nola ez eta hemen gure inguruan ba Baionan Donibali loitzunen eta hainbat lekuetan ba hainbat ekimen antolatu dituzute ezta Bai Bon, orai, aipatzen ditugu beraz, edo nahi duzu mezela. Ba, ez da, eh, izan daiteke, zeren eh, gero esan dugun bezala, saiatuko gera Bruselara deitzen. Bai, onki. Beraz, eh, ez dago oso orain norain esatea, bada espada, gero demorez badigu ematen. Ara, beraz, e, asko mm, asko, ben, bederen bi gau berezi izanen dira, eta um, hasieran hainuen uh, eran erran uh, uh, edo horretarazi Peter Benenzonek maite zuen esaldi bat, kandela bat piztu ilumbea madarikatu orde. Hori zuen gogoan, beraz, ezagutarazteko mundu zabalean, nola, ara, zon, bat urratuak ziren uh, giza eskubideak. Eta beraz, hoi behar dugu hori tarazi, eh? orduan eh, zuen piztu derako kandela, amnestiren kandela. Ara, beraz, eh, lehenik uh, ostegun aratzean, maiatzaren oita zazpian, angelul, izanen da konzertu bat, e, koru batek emana, itxasoa, deitu korua, miarritzeko mm, koru bat da, Eta hori, kantu, euskarazko kantuak dituzte, entzun ditu jadanik, eta ba, biziki ederazen uh, eh, miarritzeko eliza batean entzun ditut. E, dira, berrogeita amabi, eh, oitasai gizon, oitasai eh, emazte kantuz, eta oraiko, oraiko mm, eh, euskal kantuak ere, uh, biztanda lehengoak ere, eh, tradizionalak, behinan berriak, eh, oraiko... Mm, Hora, iben, berrikitan bederen asmatuak izan direnak. hori, ortegun eratxean, angeluko San Leon Elizan. Eriko etxearen uh, onduan da Eliza hori, San Leon. Hora, hamar euro eta eh, sartzea binan ere bederatzi eurotan uh, uh, pertsona bat zuen zat, eta urririk aurren Hori, gero, uh, larun bat eratxean, ogoita, maiatzaren ogoita sortzean, hori da, Egun uh, zuzena, hein, eh, delako urte buru hori, horren um, ospatzeko mundu zabalean, uh, kasik memento berean, denek basua altxatuko dute askatasunari, libertateari, eta hori izanen da, tosta liberte deitua, beraz, memento berean uh, uh, nun nahi munduan, behinan ere doni banelo izunen, uh, itxas eh, aratsaldeko bostetan, xuxen, eta ere bai honan atalant zinegelan, betzi ordu berian, eh, aratsaldeko bostetan. Eta mm, atalant, gero informazioak ere ukanen dituzue eh, doni ban eloizunen ere, eta atalant zinegelan badugu sorpresa gaitza, eh, Itxaro denek ezagutzen duzuen eh, gure idazlea, itxaro bordak, Eskaini dauku, olerki berezi bat idatzi duena eh, eh, preseski Amnistia prezeski Amnesti Internazionalen e, eh, ospatzeko behoita amar garen urte buru horren ospatzeko. Eta orduan, bon, ez du eran zer, eran zer den, eh, sorpresa da olerki bat e, eta frantzisez. Eta hori irakurtuko du beste artista batekin eta eh, Jesu Sauredek lagunduko ditu akordeonean. Hori uste dut oso edera izanen dela eta onki eta piztuko dugu biztanda delako amnestiren kandela. Ara, hori, eta gero horren ondotik ber, beraz bostetan hasi, eta seak lauden gutitan gero uh, eh, lotre sinema deitu gelan, zine gelan, izanen da filma bat Amnestia Internazionaleak eh, surten gatzen duena Women Without Men eta eh, eh, Iraneko emazteetaz, preseskioz dian hainbat zen zinituen Mikel eta Shirin nesat deitu Iranak emazte batek e-, egina du da egilea beraz ba ez da giriago Iranen bizi bistan da jobera lan zen eta mm, biziki de jaumen da zenta aipatzen du uh, memento berean emazten egoera iranen eta bila bedatzieun eta behokoita mairuko iraultza. Iranen binan biztan da denek pentsatzen dutela ageri dela berak pentsatzen duela ere oraiko berrikitan izan den iraultza berdea, eh, revoluzion bert, bimila eta bedatzean iranen. Ara, hori da filma, Women Without Men. Beraz, hortxe, deialdi pila bat, Amnistia Internazionalaren berrogeita margarren urte urren nau ospatzeko. Eta elkarrizketarekin amaitzeko gutxinaka, eskatuko dizut pixka bat e, egiteko ba, berrogeita margarren urte atzera, eta ze gauza lortu diren e, munduan, ze gauza lortu dituen ere Amnistia Internazionalak, eta baita ere berrogeita mar urte e, aurrera. Eta ba, nola baite asmatzea, zenolako gauzak falta diren egiteko eta zenolako gauzak falta diren lortzeko. Mm. E, galdera zaila, ben, bigaren Mikel, ez nahiz profeta bat, eh? e, gona, <laughs> profeta bat. Eh, beraz, bon, orai arte egin lana, bai, gizu, entzun duzu jadanik, bon, e, pausu bat beraz, haintzinaziko, e, bederen, e, ediotzezigo ja, toki gutiagotan, errialde gutiagotan, eh, ahantzi gabe eunka, milaka presua, opinione presuak askatuak Ez eh, denak maluruzki binen amelistiren eta beste talde batzuer, eh, batzuen eh, lanari esker ere. Hori, eta ere, ahantzi gabe, ez dut oraino ez dut sobera ipatu binen, e, nazioarteko eh, justizia hori da ere, borroka garantzitsu bat eh, zat, eta beraz delako korte, nazioarteko kortea kurpenal internazional hori guk militateek azkenean lortu dugu eta laste horiek derak, denak ara pausu batzu garantzitsuak dira. Eta gero, e, borgoita amar, ondoko berrogoita amarrort Eh, urteetan ez daki bat ere zer izanen den. E, bakarrik eh, Amnesty Internationalek errandautzut, eh, dei egiten zuela, eh, eh, doblatzeko gure militanteen kopurua, doblatzea, bat eta bat gehiago, hola, eh, milioi izaiteko orde, sei milioi izaitea, eta ere, Euh, interneten euh, ba, euh, oinarritzeko lana jadanik ala asia da binen hori garantitsua zaio amnistiko, amnisti internazionalen buruzagiari zalitxeti um, uh, zela indiatik etoria eta mm, hori bai nola egan ahal behiak eh, direla militanteetzat interneten eta bakizu delako euh, euh, sare uh, behi horiek eh, zer ekartzen duten. Zeren eta uh, ara ez dugu bakarrik orai, euh, ez dugu bakarrik idazten, behinan ere igortzen eta mezuak igortzen internetez eta hola. Eh. Ados, ba, mi esker gurean egoteagatik, eta animo pila bat, eh, zorionak, ere bai, berrogeita eh, urte hoietatik, hoien gatik, eta esan bezala animo pila bat, eta mi esker. Eh, mil esker zuri, kandela bat piztu, roitu, ilumbea, madarikatu orde. Ba, mil esker, aio berorte. Mil esker zuai. Antxeta irratia Dago guai! Antxeta irratia! luxu eta maitasun Gonekin erobero. Txingurri hotsak. Mundu hotsak. Herri mugimenduaren ahotsa, Antxeta Irratian arratsaldeko ordubietatik hiruak arte eta gaubeko zortzitatik behatzik arte. Herri pauzu mediak ekoiztutako saioak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 www.rumboagaza.org Ontziratu Ontziratu Duten garrantziaz jabetzeko faltan izan arte itxoiten dugu maiz. Euskarazko komunikabideak denon beharra hotxak, kerri hotxak, antxeta irratiaren sintonian eta pausu mediak ekoizten dituen saioak. Eta horri izan dugu, ba, saioaren eh, hasieran eta orain arte, ba, amnistia internazionalari buruz e, mintzatu gara. Eta esaten izuen ere saioaren hasieran ba, saiatuko ginela Bruselara juten gaurkoan. Orain dela bi aste Bartzelonan izan genuen Andoni eta horko aldiz ba lortu dugu eta Bruselara jungo gara, bertan noier daukagu. Arratxaldeon, oier? Iep, arratxaldeon. Ondo entzuten gara ematen du, ez? Bai, bai, ondo, ondo. Bueno, ba, nuen, Bruselara goazela gaurko saioan, gaurko mundu hotxaken, baina zuk Bruselara ez, baizik eta Islandiara eraman behar gaituzu. Ba, bai hori zen eh, nire intentzioa. eta pixka bat eh, ideia ez horri zaite do, ba, bueno, gargo izan, e, eh, ba, pixka torruti eta askotan ez prentsa jarraitzen ere pizta galtzen diogu, ban gertatzen diren gauzei, baina ikusi dut, e, badagoela e, olako ez, e, baiteko mugimendu bat edo ez, e, agertzen ari dena hauteskunde dezten guruan, e, oiko diskursoak hautsi egiten dituen, ezta? Demokrazia real ja, edo historia bate antzekoa, bon, ematen ari dena herrialde Estatu Espainoleko hiriburu ezberdinetan, eta pixkat bertan aldarrikatzen dutena da, ba, ez aukera bat ez bestea, baizik eta demokrazia ereduaren aldaketa, aldaketa bat. Mhm. Orduan, nik bintzatorik usten ikusten nuena zen, ez, ba, hor oinarrian dagoena badela, e, bueno, ba, krisi finanziari lotzen zaio, hamar mila izan ditzake, baina dozen kasutan evidentea dena da, ba, sistema instituzionalen eta demokrazia liberal klasikoen, occidentalen, ba, deskredito bat ez. Ba, sistema instituzionalak gizarte zibilak ez ditu, propio egiten, ez ditu propio ulertzen, edo behintzat bere parte hartze bertan ez du oso, oso ondo ulertzen. Eta iruditzen zait, jo, ba, krisiaren eh, kontu guztionek hori handik eta gehiago sakondo egin duela, ez? Bueno, ikusteke dago bakarrik zeintzu izan diren, eh, aplikatu diren neurriakan eta hemen, ba, sektore publikotik atera, krizian e, eh, gaizki atera diren enpresei eh, dirua emateko, baina gero aldi berean ez, e, gizarteari dagozkion neurrietan, ba, justu ongizat estatuari loturiko neurriak e, ahuldu ez da, ba, estatu soñaren kasuan, ba, kutsekin egin dutena ez, ba, kutsak mm. dire bankoen artean funtzio soziala eta ez, e, lotura eta lantzen dutenak, eta bueno, ba, haiek ez banku bihurtu edo bestela, Eh, zuzenean desagratuara zi, e, merkatuarekin egin nahi dutena, bueno, ba, guzti horretan edo ez, askotan sentsazioa geratzen zaigula ez dagoela, ez dagoela alternatiba realik, ez? Hau da, no, nola egin daiteke ez berdin, ez? Datoste ba, FMI eta horrela ez, oso, oso izena hundiak, eta eta badirudi ez dagoela alternatibarik, hau da, edo mor sartzen zarela, edo, edo bestela ba, zulora, zulora zoa zela. Mm -hmm. Eta izan horregatik eh, okurritu zait, han ez berdin egiten ari dira gauzak. Eta egia da, e, azken eh, boladan, ba, ni pare bat email jaso ditu dala horren inguruan artikuloren bat, baina mm, gehiegi ez da jakin ez Islandiako iraultza, e, nola deitzen diote, uste dut, e, iraultza e, isildua. <laughs> hori da. Ba, da bai, ea... Eta orduan, e, bueno, ze kontatzen diguzu irla honen inguruan? Ba, bueno, lehenengo pixkat kautelak markatzeko hainbat eh, datu botako ditut. Ze Islandia, bueno, denek kokatzen dugu ipar alderantz, baina oso argiki ere zehazkin dagoen kokatzen kosta egiten zaigu. Eta orduan nireia bat egiteko ba, lehenengo datutxo batzuko da. Ba, lurraldari dagokionean izango da Holanda, Belgika eta pixkat gehiago biltzen duen e, irla bat. Populazioa txikia dauka, e, irunen dago eta amai, mila biztan eh, hortaz, bueno, zaki, donosti eta irun elkartu eta horrelako zeo hizkuntza propia dauka, islandesa, hau da munduan badaude ez, euskal iztunen e, eh, populazioa baina dauzkan izkuntzak. Ekonomikoki non nagusiki, e, nahiko sektore basikotik tiratu izan du bere historia osoan, ba, arrantzatik eta nekazaritzatik, eta iparraldean egon da ere, e, klima aldetik nahiko, nahiko orekatua dagoen herrialde bat da. Hau da, bi gradu eta zazpi gradu artean media gutxi gara bera, hortaz ez da, ez da hotzegia poblatua dago aspalditik, e, izan da imperio ezberdinen e, parte, e, bere lehen egitura politikoa, ba, o, mila irurogeian edo eskuratu zuen, baina norbegiren parte izanik, gerora Dinamarkako, Dinamarkako parte izan zan, e, bueno, bigarren garrate mundialen etzen asko implikatu, neutrala izan zan, iparraldeko, e, iparre, baten batzuek egin zuten zezu izan zan, suediak besteak beste, besteak beste, eta Importantea da ipatzea, ze neutraltasun horrek eman zion gerora ere ez, e, ba, hogei garren mende aziratik eta amaierara Islandian ematen den fenomeno berezi hori ulertzeko hainbat eh, hainbat pista. Ze Islandia pasatzen da, izatetik hogei garren mende azieran, e, eh, Europa Oksidentaleko herrialderik pobrenetariko bat, izatera 2006, 2006 garren urtean e, munduko e, zazpigarren pif altuena duen herrialdea hau da, eh, pasatzen da postu nahiko modestu batetik, edo bere ingurunean behintzat, e, eh, azkeneko izatetik, e, ez bere ingurunean bakarrik behizik, eta mundu maian ez, ba, lehen amarren artean egotea. Besteak beste, OZDek esaten zuen 2000 beratzean zala munduko irugarren herrialde garatuena. E, sanitate unibertsala zan, eskuntza sistema ere, e, ongizat estatuaren garapena oso, oso, oso sakona, eta orduan ba, potentzia, potentzia bezala egituratua zegoen. Zer gertatzen da? Ba bueno, bereziki aldaketa horren oinarriak ematen dira bigarren gerrate mundiala eta mila eta zei artean, eh? Ola, bizkate, traza orokorretan ez, gera sakontzen hasiko. Neutralitatea mantendu izanak bigarren gerrate mundialean, eman zion, ba, bueno, besteak baina pizkatez, e, eh, aurrera goazteko aukera e, eh, posgerrako zikloa. Eta gero zo honak izan zituen jankiekin. Hau da, berro eta margarren amaikat eta 2006 garren urtera arte tropak izan dituzte, Islandian, ba, zona estrategikoa ulertzen zuten, eta in, eh, hartu eman ekonomiko horretan parte hartu zuen oso aktiboki eh, Marshall Planaren aplikazioan. Marshall Plan izan zan, ba, bigarren gerraten mundialeko desastraren ostean, estatu batuak ematen zuen nola, baiteko kredito bat, edo ez, Europari berkonstrukziorako. Eta izan izan zan, bertan, ba, sujetuetariko, sujeta, bat. Horrek eman zion, dirua eta bitartekoak, ba, industrializatzeko, e, eh, ber sektore nagusia, arrantzarena, eta hortik azizan apur bat kapitala generatzen edo. Baina esplosioa ematen da 2002 eta 2006 urtearen artean. Izan zangarai hartan, eta orduan FMEin buru Rodrigo Arrato zegoen, eh, Espainian eh, Partido Parti Popularreko eta Ekonomia Ministri izan dagoa uste, mm zuen, Islandia zala munduari aurkeztu beharreko eredua. Islandia eredua. Gaur egunera ipatzen aipatzen da, Islandia eredua, gero ikuskugu, beste arrazoi bat zuen gati, baina orduan, Islandia eredua ipatzen zuten. Azkundeta eta egokinean, eta bar. Beno, askun eta zaurren e, eh, klabea zan, eh, oso produktu finanziero arriskatuak e, eh, eskintzen zituela. Hau da, bertaren, bertako ekonomiaren parte handi bat, merkatu finanzieretan kapitoz da riesgo ditzen direnak, edo ez, hoiek eskeniz egiten zan. Eta orduan, ba, azkeneko e, kriziaren ezaugarriak e, haintzat hartuz, ba, izan da, gehien pagatu du netariko bat. Pasatu zan, izatetik munduko zazpigarren piba, 2008an kalkulatzen zan, krakaren ondorioz, bere zorra, zala bere pibaren e, eh, sortzi bider. Hau da, urtean eh, generatzen zuen eh, barne produktu gordina, bider sortzi egin, eta hori zan e, Islandiak zuen e, zorra. Zorrori nagusik, nagusik izekan, erresuma eta, eta holandarekin. Eta erresuma eta holandak, beste lekoa inbatetan bezala, egin zuten lehenengo gozien izan zen, bere aktiboak bertan kongelatu. Hau da, bertan zegoen sustratu ekonomikoa blokeatu. Islandiak banka nazionalizatu egin zuen, eta FMI-ri laguntza eskatu zion. Beste hainbat arrealetan ikusi dugun bezala, ez, Irlandaren kasua, eta azkena Portugalen, eh, Portugalen kasuaren mhm. antzera. Laguntza ere eman zioten beste herrialde nordikoek, eta hemen dator interesgarri, interesgarriena, en, zor hori, izaterakoan bere aktibak kongelatuta, eta izaterakoan kapitalik, estatuak berak etzeukan nondik, nondik e, eh, FMI hartu zituen balintza hori, jaurre egitea, Kuntziran aprobatzera lege berezi bat, zeinaren bitartez, e, zorrori pagatuko zuten Islandiako familia guztiek, amagoz turtez, hilero kuota bat pagatuz, eta jasotako edo zorrori euneko bost bostko e, interesa aplikatuz. Hau da, dizinen asumitzen ez, eskote pagatzea, baina zorraren e, karga nagusia eta interesaren eh, karga ere, ba, erritargo sumearen e, eh, gainean jartzea. Eta horazten da zuke epatu duzun, iraultza isila, deitu, isila baino, isildua, hmm. deitu izan dena. Zergatik, ba, nik uste tozu simplea dela. E, horrelako neurriak aplikatzen diren beste hainbat herrialdetan aldetan, ejemplua ez da aplikatu. Zer egin zuten izan dezek, e, kaleratera, lehenengo gauza. Eta haren bitartez, e, lege hau eh, gelditu. Lortu zuten lege proposamen horrek suposatzea gobernuak osotasunean dimititu behar izatea. Bortxatu zuten erreferendum bat egitea. Erreferendum horretan, eh, parte hartzearen uniko irurogeita amabostak, eh, erabaki zuen zor hori etzuela estatuak bere egingo. Hau da, ez zutela pagatuko. Ondorioak nabarmenak izan ziren, fmi ik laguntzak zuen. Baina bertan, mundua amaitu baino, mundua beste modu batean pentsatzeko bide bat hasi zuten. Eta hori da nik uste eta adibide honetan gozarik interesgarriena. E, ondorioetan aipatzekoa da, ez, beste leku batzuetan ez bezala, e, fiskalia Islandiarrak besteak beste presidente hoia e, nazioarteko buski kaptura agindu baten e, azpian jarri zuela. Hau da, egun proskribituti proskribituta bizitzera kondenaturik daude eh, bilatze eta atxilotze agindu bat dagoelako eh, egindako sarrazki ekonomikoaren ondorioak asumitu ditzaten. Baina erretarguari dago kionean, abiatzen da prozesu bat oso interesgarria eta lotura daukana e, gaur egun Estatu Espainolean hainbat hiriburuetan gertatzen ari den horrek. Oier, oso, bai? azkar ze minutu erdi gelditzen zaigu. Bale, Ba, egin dute prozedura bat, konstituientea, autotituzteko eta herritan herritar, haien artean arrantzaleak, e, eh, zintzia politikoetan adituak, ekonomilariak, sindelariak, eta eman diete mandatua e, proposaren bat egiteko, konstituzio berri bat osatzeko. Konstituzio hori, e, eh, asamblada, asamblada, herri guztietan, onartu behar da, eta hori izango da, urrengo Islandiaren e, eh, abia puntua. Hau da, parte hartzera bidea eskaini FMI di, atzera bota eta handik kanpora bidali eta erakutsi horrelakoetan etorkizuna ere beste modu batean eraiki daitekela. Ba, oier, mi esker bukatzen zaigu demora guzti, sala ere, urrengo hilabetean izango zaitu berriz ere hemen, mundu hotxaken, eta kaso Islandiari buruz edo beste zerbaiteri buruz mintzatzen. Mi esker berriro ere. Ondo, ondo izan. Eta entzule guzti, ba, mi esker ere gurekin negoteagatik, hemendik bi astera berri ere mundu hotxak hemen, antxeta irratian zuekin. Aio!